Ви з Софроненком давно працюєте? Та 30 же ж років. Він виконробом, а я паркетником. У нашій системі людей не люблять міняти. Багато знаємо. Вам відомо, що Софроненко умер не власною смертю. Це у нас усі знають. А от з якої причини його вбили, знаю тільки я. Портативний диктофон лежав на столі, щоб скоробагатько бачив, що його показання записують. Оксана ще й сама нотувала головне зі сказаного паркетником. Ви можете назвати мотиви? спитала Оксана. Це я вам сказав учора. Не пам'ятаю. Ну, про мощі Агапіта я ж казав вам. Ви були в печерах? Була. Але там все гаразд, мощі на своєму місці. Туфта, то муляж, і труна не справжня, із липових дощок, а не з кипарисових. Я сам стругав ті дошки. Ви можете пояснити? Ну, про Лапоноженка ви чули? Ні. А про Конюхова теж ні. Ну, про Шпаченка то вже, мабуть, чули все таки це з урядових сфер, але, здається, він помер. Та вони всі померли. А де? От в тому ж будинку, у який вас вчора не впустили. Туди нікого не впускають. Раніше охороняла дев'ятка із КДБ. Ці слухалися тільки Москви. Тепер дев'ятки вроді нема, так поставили міліцію, а вона наче із цепу зірвалася. Ну, нас пропускають, бо ми ж ремонтуємо. Та й Софроненка всі знають. Софроненко в цій системі ще до мене. Він і мене тоді взяв на роботу, і я помагав йому для Лапоноженка. Приніс він мені розмір і каже, треба вистругати гробик. А тоді для цього розміру підготувати місце під паркетом у білярдній, саме під середньою лузою навпроти глухої стіни. Де ця більярдна? Та в тому ж будинку для начальства. Там квартири починаються з другого поверху, а на першому більярдна, кінозал, ну там курилка, диванна з телевізором, світломузикою, я там знаю. Моє діло паркет. Ви сказали, що вам довелося виконувати замовлення виконроба. Але ж ви не столяр. А хто ж я такий? У мене батько був столяр і дід. Я з малку приноровлювався, а паркет це наче вищий клас. Хоч тепер пішов паркет фігурний, візерунчастий. На фабриці його виготовляють плитами, а ти лиш знай, монтуй та припасовуй. Начальство такі паркети полюбляє, а мені й самому меншому роки. Ви почали про Лапоноженка. Ага. Привезли його тоді до Києва. Начальство наше як? Воно ж усе привезено. Як не з Донбасу, то з Харкова або з Дніпропетровська, чи я там знаю. Із західних областей, правда, не привозили нікого. Не довіряли чи боялися, чи я там знаю. Лапоноженка привезли, по-моєму, із Донбасу. Був у комсомолі вождем, а тут йому віддали півреспубліки. Ну він спершу метнувся по Києву накласти лапу на те, що поближче. Торгівля, бази, футбольна команда Динамо, оперетка, всякі там тралі-валі. А тоді добрався і до Лаври. Повели його в печери, стали показувати. Оце чудотворець, а це ще більший. А це так ті в касі сказать, ні пером описать. Агапіт, поки живий був, то зцілював людей, лиш перехрестивши, а бувало, і на відстанях. Після смерті сила його в мощах ще більша. І трава над печеркою зеленіє в снігах, і вогонь б'є до самого неба. Одне слово, біла і чорна магія. Нула поноженко зразу і зметикував всі комсомольські вожді страшенно метиковані, все під себе грибуть.